Osapezak hartu zuen deliberua mm, e, trinketa erosteko hori deus estatua da. E, beraz ez du gehiago e, zen baldintzetan erosten al trinketa. Ehi behita, e, lau milo eurotan e, e, zingo duela egin eta bazen beste parte bat, interes orokoja eta zaintzen zuen. Eta hori ere... E, judiatu zen gero xetasunak ez azkit ban pentsatzen tortan ere ez duela ez dela onartua beraz beharko da berriz egin nahi badin bada erosi beste proiektu bat bez, estudio batekin guk astapenean e, galdegin ginin bezala eh, berri ona eran ezake eh, erritarrentzat berri ona dela naiz eta hausapezak e, kontzarioa erriten din nik uste dut hor aferra hontan erriaren edo erritaren interesen alde izan ginela, eta hausapesa eh, e, argunt eh, interesen alde. Beaz, eh, argira hor nun norrez ari